Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė, viešpatie išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius. Jėzus tarė jiems, kai melsite, sakykite, Tėve, tiesie šventas tavo vardas, teteinie tavo karalystė. Kasdienės mūsų duonos duok mums kasdien ir atleisk mums mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas. Ir nevesk mūsų į pagundą. Jėzus dar kalbėjo jiems. Kas nors iš jūsų turės draugą ir nuėjęs pas jį vidurnaktį sakys, bičiuli paskolink man tris kepaliukus duonos, nes draugas iš kelionės pas mane atvyko ir aš neturiu ko jam padėti ant stalo. O anas iš vidaus atsilieps, nekvaršink manęs, durys jau uždarytos o aš su vaikais lovoje negaliu keltis ir tau duoti. Aš jums sakau, jeigu nesikels ir neduos jam duonos dėl bičiulystės, tai dėl jo įkirumo atsikels ir duos, kiek tik jam reikia. Tad ir aš jums sakau, prašykite ir jums bus duota, ieškokite ir rasite, belskite ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna – kas ieško randa ir beeldžiančiam atidaroma. Kur jūs matėte tokį tėvą, kad duonos prašančiam vaikui duotų akmenį? Ar prašančiam žuvies atkištų gyvatę? Arba prašančiam kiaušinio duotų skorpioną? Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, jo labiau jūsų tėvas iš dangaus suteik šventąją dvasę tiems, kurie jį prašo. Kartą Jėzus išvarė nebylumo demoną. Demonų išėjus nebylys prakalbėjo ir minė stebėjosi. Kai kurie žmonės sakė, jis išvaro demonus demonų valdovo Belzebulo gale. Kiti mėgindami jį reikalavo ženklų iš dangaus. Žinodamas, ką jie mano, Jėzus jiems tarė. Kiekviena suskilusi karalystė bus sunaikinta, ir namai grius ant namų. Jeigu ir šitonas pasidalyjas, tai kaip išsilaikys jo karalystė? Jūs sakote mane išvejant demonus Belzebulo gale. Jeigu jau aš išvarau juos Belzebulo gale, tai kieno gale išvaro jūsų sekėjai? Todėl jie bus jūsų teisėjai. Bet jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Kai apsiginklavęs galiūnas sergi savo sodybą, tada ir jo turtas apsaugotas. Bet jei užpuls stipresnis ir jį nugalės, tai atims jo ginklus, kuriais tas pasitikėjo, ir išdalys grobį. Kas ne su manimi, tas prieš mane. Ir kas nerenka su manimi, tas barsto. Netyroji dvasia, išėjusi iš žmogaus, klaidžioja bevandenėse vietose ieškodama poilsio. Neradusi jį sako savo, grįšiu į savo namus, iš kur išėjau. Sugrįžusi randa juos išluotus ir išpuoštus. Tada eina, pasiima kitas septynias dvasias, dar piktesnės už save, ir įėjusios jos ten apsigyvena ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirma. Jam bekalbant, viena moteris iš minios garsiai sušuko. Palaimintos iščios, kurios tave nešiojo, ir krūtis, kurias žindai. O jis atsiliepė, dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. Žmonėms gausiai susirinkus, Jėzus pradėjo kalbėti – Ši karta yra pikta karta. Ji reikalauja ženklo. Bet jai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas. Kaip Jona buvo ženklas nineviečiams, taip žmogaus sunus bus šiai kartai. Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels draugės su šios kartos žmonėmis ir juos pasmerks, juk jie atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamono išminties. O štai čia daugiau negu Saliamonas. Ninevės gyventojai teismo dieną kelsis su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau negu Jona. Niekas uždegto žiburio nededa į slėptuvę ar po indu, bet stato jį į žibintuvą, kad įeinantis matytų šviesą. Kūno žiburys yra tavoji akis. Todėl jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. O jeigu tavo akis nesveika, tavo kūnas kendės tamsoje. Todėl žiūrėk, kad tavoji šviesa nebūtų tamsybė Taigi jei visam tavo kūnui šviesu ir niekas jo netemdo, tai jis ir bus šviesus, lyg būtum apšviestas žiburio spindulių. Jėzui tebekalbant, vienas fariziejus pasikvietė jį pietų. Įėjęs jis sėdosi už stalo. Tai matydamas fariziejus nusistebėjo, kad jis nenusimasgojo rankų prieš valgį. O viešpats kreipėsi į jį. Kaip tik jūs, fariziejai, valote taurės ir dubens išorę, o viduje esate pilni gopšumo ir nelabumo. Neišmanėliai, argi išorės kūrėjas nėra sukūręs ir vidaus? Verčiau duokite žmonėms į savo vidaus tarsi išmaldą, ir viskas jums bus nesutepta. Vargas jums fariziejai, Jūs duodate dešimtinę iš mėtų, rūtų ir kitokių žolelių, o nepaisote teisingumo ir Dievo meilės. Reikia šitai daryti ir ano neapleisti. Vargas jums, fariziejai! Jūs taip mėgstate pirmasias kėdes sinagogose ir sveikinimus turgavietėse. Vargas jums! Esate lyg apleisti kapai, kurios žmonės nepastebėdami mindžioje. Tada vienas įstatymų mokytojas atsiliepė. Mokytojau, taip kalbėdamas tu ir mus įžeidi. Jis atsakė. Vargas ir jums įstatymų mokytojai. Jūs kraunate žmonėms nepakeliamas naštas, o patys tų naštų nie vienu pirštu nepajudinate. Vargas jums. Jūs statote pranašams paminklus, o jūsų tėvai juos žudė. Taigi jūs liudijate ir pritarėte savo tėvų darbams. Jie žudė, o jūs statote paminklus. Štai kodėl Dievo išmintis yra pasakiusi, aš siūsiu pas juos pranašų ir apaštalų, o jie vienus žudys, kitus persekios, kad iš šios kartos būtų pareikalauta visų pranašų kraujo, pralieto nuo pasaulio sutvėrimo, pradedant Abelio krauju, iki kraujo Zacharyjo, kuris buvo nužudytas tarp aukuro ir šventovės. Taip, aš sakau, jog bus pareikalauta jo iš šios kartos. Vargas jums įstatymo mokytojai. Jūs pasisavinote pažinimo raktą, bet patys nėjote ir norintiems įeiti kliudėte. Jam iš ten išėjus, rašto aiškintojai bei fariziejai pradėjo smarkiai jį pulti ir visaip kamantinėti, tykodami ką nors pagauti iš jo lūpų